bagiye hamwe kugira ngo bateze imbere intara yabo uno munsi turaba uko ishyirahamwe ry'abarundi bari mu makungu irihuza abarundi bari hanze y'i Burundi ubu naho twumve uko ririko riraterera canke gipfuza gufasha mu iterambere ry'u Burundi ni ihe migambi iryo shirahamwe rifise hoba hari intambamyi iryo shirahamwe ryoba rifise mu nzira yo guteza imbere igihugu c'u Burundi hari imigambi itomoye rimaze kurangura abanywanyi b'iryo shirahamwe bipfuza iki kugira ngo babanguke mu iterambere ry'igihugu nizo dushimikira ko muri kino kiganiro Innocent Bibonimana ari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro muri kumwe nanje Alain Desire Bukeye neza sangwa ikaze Sangwa muri sanze kuri radio isanga kugira rero tuvuge neza uko abarundi bari mu makungu bifuza guterera mu iterambere ry'igihugu no munsi dufise umutumire umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu makungu ni jafete Rogentin ndayishimiye jafete uri ku murongo uratwumva yego ndabumva cyane amahoro neza amahoro amahoro ego twibutse ko uno munsi ariwe uri umutumire urongoye ishyirahamwe ry'abarundi bari mu makungu kumbure mu uraza kubitomora neza kunsumbya abandi muri mu makungu inimero muza gukoresha kugira ngo muheze mutange intererano yanyu mwongere mugire n'akabazo mubajije umutumire inimero ni na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu iyo nimero ifise WhatsApp eka kandi hari naho mushobora gukoresha ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu irindwi na zitanu canke ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri hose mutanguza akamenyetso ko guteranya jafete rojanti rero wotwibutsa gato uko iri shyirahamwe murongoye ry'abarundi bari mu makungu uko ryabayeho muri make eh, novuga yuko ari eh, shyirahamwe kandi ryatangiye kera mhm. eh, ryatangiye ari Eh, abategetsi b'ubundi baje gutera akamo abarundi baba mu bubirigi mhm. hanyuma icyo gihe baje kubatera akamo bakoresha inama kugeza aho bumvikana yuko bagiye gushinga eh, diaspora ndundi mhm. aha hari mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na kangahe ntibagiye nka cumi na gatatu na cumi na kane bibiri umwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi bibiri n'indwi n'ibindi bihugu byegereye hajya ubwabo yoba inama y'ibihugu byose y'ibihugu byose uno munsi none nk'ubu nk'uko tuvuga tuti ni ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarundi ari mu makungu murabona muti ni amashyirahamwe angana iki e, ubu ni ukuvuga yuko diaspora yahindutse ikintu kinini cyane mhm. e, ni ukuvuga igihugu cyose gifite amashyirahamwe menshi ahubwo ni urunani rw'amashyirahamwe mhm. yongera agahura akongera akaba ihuriro mpuzamakungu Mhm. ego ko ikiri imbere rero cyane cyane ari uguteza imbere igihugu cy'u Burundi uno munsi niyihe migambi mumaze gushika ko mu iterambere imigambi iboneka mumaze gukora niyi ikintu cya mbere duha ingufu abasanzwe bafise imigambi barangura mhm. kugira ngo bayikore babona yuko eh, imiryango yuguruye tukabashyigikira aho bahuye n'ingorane Mm-hmm. Ah, bashobore kuzana ubumenyi bafise mu gihugu mm-hmm. hanyuma ikindi iyo intumbero igira kabiri ni iyo kugira ngo twegereze abagwizatunga baba hanze dukunde uburundi dukundisha uburundi abo bashaka kujyana imitahe mu gihugu mm-hmm. hanyuma na twebwe ubwacu tutiyubagiye ingene twitunganya kugira ngo na twebwe dushobore kugira icyo dushobora gukorera hamwe n'abarundi baba mu mahanga mhm. muti rero mwebwe mumaze gushyika kuki kugera uno munsi yego ni ukuvuga hariho ibikorwa twagiye dukora n'abarundi baba mu mahanga mhm. hariho ibikorwa byagiye bikorwa nk'abanywanyi hariho ibikorwa byagiye bikorwa nk'umuntu umwe umwe ku giti cyiwe ariko aho hose baramenyesha ihuriro ryanyu imenyekane mu bushyiranganzi bw'imitenderanire y'ubururu n'ay'amakungu hamwe no muri diaspora ndundi mhm. rero turiko turakora kugira ngo tumenye neza eh, ibikorwa biri kubirangurwa mu gihugu ngira ngo mwarumvise yuko haheruka kuba n'inama yahuze ba buramatari na ba musitanteri mu ntumbero yo kugira ngo ibikorwa biriko mu gihugu hariho abashinze amahoteli hariho nk'abafise amavuriro mhm. nk'ivuriro ry'akarorero rya kigutu muri bururi ibyanda eh, byagiye birakorwa mhm. abantu bakabona ibikorwa by'iterambere biriko biranyurwa batazi iyo bije bivuye mhm. rero abarundi baba mu mahanga bafite ibikorwa byinshi cyane byaranguwe mu gihugu ubu turi ko turaraba nyine umuntu wese yomenyekanisha icyo gikorwa yagiye arangura ntubamenyesha kandi yuko mhm. ari nk'abarundi batashe bamaze kubaka nk'amahoteli mhm. eh, ndaguhaye nk'akarorero mhm. nk'abantu barabona nk'ijya hoteli yahora yakira abantu yitwa kibunowa e, e, mhm. nkijya umurundi nyeneyo ni umurundi yaba mu faransa mhm. hanyuma arataha amaze kubikoze mwene ibyo bikorwa rero abarundi ntibamenya yuko byubatswe n'abarundi baba mu mahanga babona gusa ibikorwa by'iterambere biriko biraduga hmm. ariko ntibamenye yuko ari ba barundi baba mu mahanga ariko barateza imbere igihugu bagaca Mm-hmm. ego uh, um, dugitangura navuze mu kiganiro giheruka ko twavuganye n'abarundi bari mu makungu bavuka mu ntara ya rumonge bamaze kuja hamwe kugira ngo batezi imbere intara yabo nivyo si muri rumonge gusa biramaze kuboneka n'ahandi mbega muri iri huriro ryanyu mu ishyirahamwe rihuza abarundi bari mu makungu nyene eh, murakora mm. ukunyene kugira ngo bamwe bamwe bose baheze bafashe intara bavukamwo ibi muba muri kumwe eh, uwo ni umugambi twatanguje muri diaspora ndundi mhm. twawutanguje mu bihumbi bibiri eh, na cumi n'umunani yego eh, dushyiraho imigwi y'intara yose tuyiha izina bita diaspora network tanguza izina ry'intara kongera mhm. ko diaspora network mhm. rero ni muri iyo ntumbero nabwo muri rumonge twashyizeho umugwi witwa urugo siporo netiwoke hanyuma tubaha intumbero y'ingene bakora iyo rero bariko barakora hariho nk'abantu bashasha baza batazi byaje bivuye bakaca bavuga bati twebwe turigenga dushaka kwigenga intumbero yacu rero iradiyo yariko iratanga amakuru y'ingene ibirori biriko biragenda mu kibitoki iradiyo yitwa kibitoki diaspora network n'ibyo bikorwa byose benshi ntibamenya yuko ari iby'abarundi baba mu mahanga ngo mhm. e, hariho diaspora network yo mu kirundo yitwa kirini nayo iri kwirarangura imigambi ikomeye ngaho muri kirundo hariho karusi diaspora network zikomeye mu guteza imbere intara baturukamo mhm. ego reka dusubire twibutse abari mu makungu rero eh, nk'uko muri kumwe mu makungu nyine inimero bacako kugira ngo baheze eh, bagire icyo baterereye kandi canke bagire icyo bababajije irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu batanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu iyi nimero ifise whatsapp kandi uwo udashoboye kuronka uwo murongo ashobora gukoresha ibiri na zibiri ibiri na zitanu ine na zitatu canke eh, irindwi na zitanu canke ibiri na zibiri ibiri na zine itandatu na zitandatu ubusa kabiri ego jafete eh, rojanti eh, ndayishimiye uramaze kuvuga iyo migambi itomoye kumbure iboneka mumaze gukora muti ubu muri ko mushimika mu gushyiraho amashyirahamwe ku ntara ku ntara kugira ngo bateze imbere intara zabo mbega imigambi eh, yo muri kazoza yoyo ni niyi imigambi yo muri kazoza ni imigambi itatu mikuru mikuru twari twaratanguye mm. kumbure E, kumbure abazodusubirira bazobandanya bayikorera ko mm-hmm. e, n'umugambi w'uburimyi n'ubworozi ni ukuvuga uburimyi n'ubworozi by'akarorero mm. e, tubaye mu bihugu biteye imbere mu burimyi n'ubworozi mm-hmm. twavuze tuti mbe kubera iki abarundi baba mu mahanga tukwigana twebwe umugambi w'uburimyi n'ubworozi tukawukorera hamwe mm-hmm. ubundi mugambi ukomeye Eh, twihaye ni wo kubaka ibitaro by'akarorero mm-hmm. eh, ni ukuvuga opitari referanse eh, mm-hmm. ku buryo bizotuma abarundi baba hanze bafasha abenegihugu kwivuriza mu gihugu batirirwa bafata indege bajya gushaka aho bivuriza mu bindi bihugu bitandukanye imbere mhm. eh, ubundi mugambi bwa gatatu ni uwo kwiyubakira uburaro buteye imbere mhm. ni ukuvuga tukagira icyo bita viraje de la diaspora aho uzosanga muri iyo viraje umuntu ashobora kumenya uti abo mu burusiya baba hehe abo muri amerika baba hehe abo mu buhindi baba hehe abo mu bufaransa baba hehe tukagira amakaritsiye mugabo hakaba harimo uburaro bwiza bugezweho mhm. eh, niyo migambi itatu eh, kandi ahanini twababwira yuko iramaze gutegurwa mhm. eh, hari n'iyo tumaze kwandikira ubushikiranganzira bijejwe kugira ngo bagerageze bakosore babihuze n'ingene uburundi bwabyiyumviriye mhm. ingene bishobora kugenda neza tutaciye inyuma Eh, iyo niyo ntumbero eh, twahawe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu hmm. eh, baratubwiye bati rero mu migambi yose murangura ni mwisunge urya mugambi w'igihugu w'iterambere hmm. plan national de hmm. kugira ngo ibyo mukora byose mugende muvoma muri uwo mugambi bati rero Eh, kugira ngo bigendana neza reka dushyireho na politiki nasiyonari ya diaspora tuca mm. twumvikana rero kuri politiki nasiyonari de la diaspora mm-hmm. ubu rero bisa n'uko eh, ibyo byose eh, navuga yuko ni ibikoresho twebwe ko mm-hmm. kugira ngo dushobore kwitunganya neza mm-hmm. ingorane tugifite uno munsi ni bwa budasa ba bantu bashasha binjira usanga umwe umwe wese aciye asubira inyuma kuraba ntabone ibyo twageze ko mhm. agashaka ko tubanza gusubira gutangura gusasa ego jafete rero jafete gato ego jafete mhm. gato mu kurindira ko bandanya eh, baranyeretse mu buhinga bw'ibyuma ko hari uwamaze kwakura alo amahoro neza tuvugana nande amahoro cyane eh, muvugana na emile ni mu mpere mwiriwe umutumire emile nde emile simbarakiye simbarakiye uri hehe eh, ndi muri Australia mu gisagara ka Brisbane ego kaze arakura mutsaje afete eh, ndagize yambu Emile ego amahoro cyane Emile sabwe ego urafise intererano yawe nawe imbere yuko ugira nakabazo umubajije Jafet Ah, nibaza kumbure kwintererano intererano yivuga mu nyuma mbanze kubaza kubwira kumbure iki eh, utubazo numvise umenga nobaza ntihabe tunjana mm. Mhm. Eh, kuko mu bya buryo n'intererano ni nk'aho nayumvisemo mhm. kuko nk'akarorero nk'intererano novuga mhm. noshimikira ko novuga yavuze yuko ngo asaba ko imigambi yose afite yuko yoja mu ngiro nuko abarundi bagiye hamwe baba mu mahanga na cyane cyane Mm. Eh, na cyane cyane aho rero niho nanjye nahava ndamubaza ni gute yimiri iki agiye gukora eh, kugira abo barundi bagire ubwo bumwe baje hamwe eh, mu gihe abarundi bo nyine buba bakibandanya basaba kurongorwa n'abo bitoreye Eh, ni kubera kuko ubu eh. uwo avuga yuko ngo arongoye abadiyasipora bo muri Australia mm. yanomwe cyangwa yakijweho na n'uyo mushinga ntahe eh, Japhet Rejanti mm. hanyuma ba Australia nabo bakaba bamwase mm. none yumva baduca bashyira hamwe gute mu mwanya wewe atemera ko abarundi baja hamwe ngo bikorere Mm. ababarongora mm. bwabo reka kwishure rero kumbure sinzi ko kandi akandi kabazo kugira ngo eh, ducunguze umwanya aheza kwishure yego akandi kabazo nariko naringize ntimbaze mm. na kabazo yavuze yuko yatubwiye yuko ngo batanguye hagati ya bibiri n'indwi na bibiri n'umunani ni ukuvuga ko ubu ubu hoba haciye imyaka ngira ngo hafi cumi n'itatu nkurikije ibyo ariko aravuga yego ni ukuri urumva ko igihe gihaciye kandi gikwiye mhm. eh, none yo yatubwiye yuko bakora mu byo bakora kimwe ari ngo guha inguvu abarundi baba mu mahanga mhm. kugira ngo barangure imigambi yabo mu burundi mhm. nagomba kubaza izo nguvu baha abarundi baba mu mahanga ni nguvu bwoko ki akandi kabadoro ngaha na cambaza bo hmm. batanguye bibiri na bibiri n'umunani hagati muri aho ubu tukaba turi mu bihumbi bibiri eh, eh, na mirongo ibiri na rimwe abo banyamahanga bamaze abanyamahanga bamaze gutwara imitahe yabo mu burundi bahimirijwe n'iyo diyasikora ni bangahe boduha yaho urakoze hanyuma mm-hmm. akabazo ka nyuma mm-hmm. akabazo ka nyuma mm-hmm. akabazo ka nyuma eh, ndifuza kumenya ukuntu atubwiye yuko ngo eh, ngo baraba cyangwa bagaharura ariko baraharura ibiko aba ibikorwa byakozwe n'abarundi baba mu mahanga mm. none birashoboka gute yuko umuntu yoza guharura ngo ibikorwa ntaka yakoze ari mu mahanga kumbure uyu muntu eh, uyu muntu atakuzi nawe utamuzi biba gute aho kubanza guharura ko umunywanyi wawe aba ntabona ubunini bw'ishyirahamwe uko bungana mm-hmm. eh, ingorane bakunda kugira bafata diaspora nka asosiyasiyo nk'ishyirahamwe babifata nk'ishyirahamwe Eh, agizana neza kuko australia si igihugu gitoya mhm. australia ni nka kontina mhm. eh, kandi rero eh, yewe australia nsanzwe ndanayizi rwose kuko mastate atandukanye mhm. eh, kuko nico nshinzwe kuza ndamenya ingorane ziri hirya no hino ariko mukurindira Jafet Jafet twagiye dusaba yuko eh, bitunganya muri mhm. Australia haciye igihe kinini tubasaba yuko bitunganya ariko mhm. imyaka itanu irarenze tubabwira ko bagira urunani mhm. ntibashoboye kubishikako mhm. hanyuma rero tubonye rero iyo myaka itanu iheze tuca tubashyiriraho urwego ifata kibanza nk'uko tubigenza ahandi hose ego jafete badashoboye kwitunganya bashyiraho urwego mfata kibanza aro jafete ego aho nyene utomoye neza eh, mu kurindira ko hari abandi batwakura kugira ngo tuse turacunguza umwanya umvise ari ico yatomoye izo nzego muvuga nyene mwashizeho we yavyise yuko ngo mwazi mwagenye abarongoye eh, abarundi bari mu mahanga bari muri Australia eh, urumva ko mm. abagiriza ati nti ntimworosha ko haba amatora kuko ihagorana kuba amatora iyo arabizi yuko bakiriko mhm. eh, rero nibo nibo nibo biri impungenge ngo twaratoye umuntu ni umuntu bita mfata kibanza mhm. wo gutegura amatora mhm. ngo twamuhaye arakizi eh, hanyuma rero hariho eh, amaprovensi menshi muri Australia ayo maprovensi yose araserukiwe mu rwego rwagiyeho mfata kibanza ntibagire ubwenge biri bikorwa neza kandi nuko bigomba kumera mhm. hanyuma ikindi kibazo yabagize yego eh, ni ibijyanye n'inguvu tubaha iyo tuzikura mhm. twebwe turi urwego rwa diaspora dukorana n'inzego za leta mhm. eh, nta handi izindi nguvu ziva atari mu runani rw'abarundi baba mu mahanga mu gukorana neza na leta ndundi Eh, kandi tugakorana n'ubushikiranganji biciye eh, mu mambasade ari hanze y'u Burundi mhm. naho rero ingufu ziva mhm. ingufu ziva arundi bonyine ubwabo nibo bagomba kwerekana icyo bashoboye n'ingene bagomba kugikora hariho imigambi itandukanye mwashize mwerekanye imigambi itandukanye imaze gukorwa mugabo yashatse kumenya ati mbega hariho abamaze kuzana imitahe mwobaho uturorero eh, abamaze kuzana imitanyi benshi cyane benshi rwose mhm. hariho abantu babona imigambi irangurwa mu gihugu mhm. ntibamenye yuko hariho imigambi myinshi harimo ukuboko kw'abarundi baba mu mahanga mhm. babona gusa ibintu ariko biraba ngo ntibamenya neza iyo byaje biva eh, rero hama hariho ahantu henshi ukuboko kw'abarundi baba mu mahanga hariho abafasha mu gushaka uyu cyangwa uriya mhm. hariho abahuza leta n'abagwizatunga bo hanze mhm. hanyuma bakabarungika mu gihugu urumva igikorwa cya diaspora kiba gikozwe mhm. iyo umurundi hanze ahujije leta Leta y'uburundi n'igihugu abamwo icyo ni igikorwa gikomeye cyane twarashoboye kuzana abashyikiranganzi batandukanye hanze baraje bashinga amateka bakenguza amateka bagenda mu bihugu bitandukanye twarateguye inama mpuzamakungu zigera kuri zitatu ego hari ikindi nacyo mm. yaciye avuga ati mugomba guhuza guharura ibikorwa abarundi bo mu makungu nyine bamaze kwikorera ubwabo ati mugabo kakagorane ko kumenya ko muri kumwe mu mashyirahamwe kakihari Eh, sindacumvise neza yavuze ati ni gute muzogenda muharura ibikorwa abarundi ngo bamaze kurangura kandi mutarashobora kuja hamwe mu mashyirahamwe mwese ati hariho abo mutaba muri kumwe usanga bari uko kuntu hari ikibazo cy'uko amashyirahamwe mutaraja hamwe mwese eh, ahari abantu hama urunturuntu nicyo mhm. gituma twashyizeho inzego zisa zirafasha kugira ngo ahavutse akagorane tudukore uko dushoboye kugira ngo abo bantu bakire nta hantu uzosanga hari abantu bera ngo de niko byama eh, nko mu gihugu cya Australia hariho eh, Burundi diaspora in Australia mhm. iyo niyo twashyizeho nk'urwego mfata kibanza abandi bose bavuka nta kibazo turabemerera yuko n'amashyirahamwe mu yandi n'ubu narubise ko hari ishyirahamwe riheruka kuvuka Eh, riheruka kuvuka nibaza emire yo barimwo mm-hmm. eh, naryo nyine turihaye ikaze mm-hmm. eh, naciye nsaba uburongoye bda mm. ko abo barundi baheruka kwishyira hamwe bakagira urunani rwabo nabo ko yobakira nabo bakajya mu bandi mm. rero ikintu cyiza turabishyigikira kandi tubateye intege ntibakore baje ego jafete ego muri make wamwishyuye ugira uti ni mfata kibanza utomora neza ko ari amatora yo gushyiraho abo bitoreye none muri izo nguvu yababagira ati muzozikoresha gute kugira ngo mubahuze bose mubona nk'ubu ayo matora mubona muti eh, mubona azoba ryari eh, twabahaye ikiringo kitarenze mwaka mhm. ubu amezi atatu araheze mhm. kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe asigara inyuma atumva yuko yiyumvamo amatora mhm. Mhm. ubu rero batanguye konsulitasiyo mhm. basabye amashyirahamwe yose umwe umwe wese kwiyandikisha kugira ngo atange ibyiyumviro ingena amatora yategurwa neza ubu nibyo barimo urakoze eh. urakoze eh, urakoze turi mu kiganiro karadiridimba kuri Radio isanganiro uno munsi turi ko turaba uko ishyirahamwe ry'abarundi bari mu makungu bahurikiye muri iryo shyirahamwe ry'abarundi baba hanze y'igihugu uko baterera mu iterambere ry'igihugu ibyo bamaze gukora cyangwa ibyo bipfuza gufasha mu iterambere ry'igihugu eh, ku murongo wa telefone tukaba turi kumwe na jafete rojanti ndayishimiye ariwe ahagarariye ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarundi abarundi bari mu makungu eh, abandi muri makungu twabamenyesheje kandi nk'uko mubimenyereye ko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe muheza mukatwakura mugatanga intererano yanyu ku nimero irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu eh, barasubiye kunyereka ko hari uwundi ku murongo alo alo amahoro neza eh amahoro cyane ni emire agarutse cyane emire uragarutse hari ico utatomoye neza ngarutse hari akantu kandakiye numvise eh, uwo mutumira ariko aravuga yuko umenga yoba ndusha kumenya kino gihugu turimo oya aho eh, utomora utomora emire eh, uwo mushinga ntahe hmm. hano mperereye ubwa mbere ho ntiyemeye ko abantu ko abantu bakwinjira muri diaspora kuko uburongozi bwa hano mwaka karere ndimwo yabuhaye mushikiwe bavukana mu ndimwe ariko hanyuma ariko emile abuha kandi abuha we emile mwishwa we ni ukuvuga abantu bantu na bamwe bari ko baratata ku bwa diaspora mm. hanyuma ahubwo we amaze kugena uwo mushinga ntaye jean Pierre ngaha mm. abantu baciye bava hasi ubu barashinze barashinze komisiyo ubu komisiyo ihari igizwe n'abantu mirongo itatu bavuye mu ntara zose za Australia mhm. mbere no mu ndwi iheze baragize inama hanyuma bakaba baragize icegeranyo kuri ubwo rero ishyirahamwe ryarashinzwe ishyirahamwe ubu ntabwo hano muri Australia rikirongowe n'uyo Jean Pierre ubu rirongowe n'abantu batanu babaye barashyirwaho na komisiyo yashyizweho n'abarundi baba ngaha muri Australia urangiza rero Emile Emile aho biratomoye urangiza rero wewe mu misegonda mikeya kugira duhe umurongo abandi eh, ni gikibona gikwiye kugira ngo muje muri ubwo bumwe hanyuma mushire mu ngiro iyi migambi y'iterambere turiko turavuga ego ubumwe icokogwa ubu nuko nuko by'ukuri eh, nk'uko jean Pierre jean Pierre yashyizweho eh, n'uyo mushinga ntaye cya igihe twatangura kumuhanura yaratwandikiye eh, mukeneye ikete jewe yanyandikiye ndaribarungikira ubunyene yaratwandikiye jewe n'uwitwa tasiyano hmm. aratubwira yuko impanuro twatanze kwari ko ari nzima none agiye guhindura ko ubu rero mubwire mwumvikane ibyo rero twararindiriye twaramurindiriye turabura kuko yari yatubwiye iminsi mikeyi tumaze kubura hanyuma abarundi baba muri Australia baca bashima ko ikibazo bacishirira mu minwe none rero abo barundi bahamagariye abantu bose atawe bakumiriye harimwo na jean Pierre yari yagenywe na na jafeterejanti mm-hmm. uwo mushinga yari yamugenye hanyuma rero baramuhamagaye bati naze nawe nyine tutegurira amatora hamwe hanyuma zo kwitoze hanyuma akabarosa amajwi menshi gusumbya abandi bazoba bitoze tumuyoboke urakoze aho biratomoye rero abarundi baje hamwe emile kugira abarundi babe hamwe bigende neza nuko jean pierre yitabira amatora asanzwe ariko arategurwa mhm. na komisiyo yasizweho n'abarundi baba ngaha muri australia ego urumva icyo baguma baza baragaruka ko nico kibazo c'amashirahamwe ariko ubundi bwogo murabye ingorane iyi ntambamyi y'amashirahamwe kumbure eh, ataja hamwe nyezina intambamyi iri hehe mm. eh, kugira ngo mwumve eh, mwumve kumwe guteza imbere igihugu urwego rw'abarundi uko rungana mm. ubunini bwabo mhm. rero jewe nka jacques tino gentil Eh, nta kintu najye gukora muri muri Australia nk'umuntu eh, ku giti cye mm. ni diaspora yashyizeho inzego mm. jewe nserukira inzego nibyo kumbiri baba batabona mm-hmm. iyo rero abantu bafashe ibintu bakabishyira mu miryango muri biriya bya bene wabo batoya bande oya si uko muri diaspora dukora mm-hmm. eh, hakora urwego mm-hmm. abo ibyo nafise mushiki wanjye buri wese mugabo ntiyigeze atwara arongora diaspora icyo ni kinyoma diaspora irongowe n'uwitwa jean Pierre kandi nta n'icyo dupfana sida namuzi jewe amutoreye ko abarundi baba muri Australia ari zina baduhaye rero ibyo ntibidufashe umwanya abantu bagomba kujya ku bikorwa ishirahamwe ryagiye hamwe rigatora abariserukira eh, jewe nariteye intege kandi nasabye n'ishirahamwe bda eh, babashigikire babaha intege ntibaza ntabyo ari eh, gukora iterambere mu kwemera uko amategeko atunganijwe hmm. niko bimeze ego ubundi nta gihinduka nuko bimeze ego hanyuma rero amatora niyo azoshira ibintu ahabona Mm-hmm. abatowe barongore mm-hmm. ego eh, hanyuma rero eh, none jafete wumvise none ko nk'uko icyo kibazo twumvise emile azanye cyo muri Australia ati ubu uye hariho bamwe bariko baratunganya amatora urumva namwe mwahaye ikiringo umugwi kugira ngo wikurikirane eh, mu kiringo cy'umwaka urumva ubu n'imigwi ibiri imaze kubira ingahe iriko irategura amatora aho ntibumva ko hari ikibazo muheza mu gatorero umuti sabo bonyine bari eh, jewe ntongoye urwego rw'abarundi baba mu mahanga ni jewe nshyiraho uwunserukira mu gihugu uwo eh, rero naramushyizeho eh. wifata ikibanza mhm. hanyuma amabanga twari yamuhaye mhm. niyaduha raporo y'uko ibikorwa biri kubitunganywa neza ibyo tuzobikurikiza n'abo bandi bategura amatora bayategure kandi bayategure neza urakoze hari uwundi ku murongo alo uwundi ku murongo alo alo amahoro neza tuvugana nande amahoro cyane amahoro cyane menshi makuru amahoro tuvugana nande e muvugana n'uwitwa yahusefu ahandi tasien mhm. Intererano yawe nawe tase eh, mhm. murakoze neza mhm. intererano ifise yemwe nubanza nkashima nkashimira mwese abamenyeshamakuru na nyakubahwa jafete yashoboye kwitaba Eh, ikiganiro kuko hari byinshi avuze by'akamaro mhm. ego hanyuma nacyo cyane kubera ko avuga imigambi eh, ishobora gufasha nk'abarundi gutyo ariko narize nk'utubazo nka tubiri cyangwa dutatu mhm. hari aho avuze yuko eh, bagenye uwitwa jean Pierre mm. kugira arongore diaspora muri Australia ategura amatora mumubajije Eh, mumubajije yavuze ati eh, yamugenye kuba imfatakibanza kandi ngo haciye amezi atatu ari muri icyo gikorwa mhm. eh, ikete ndarifise yanditse agena jean pierre ryanditse itariki zitandatu z'ukwicumi na rimwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mhm. tomora ikibazo rero tukaba turi mu kwa gatanu tomora ikibazo unyarutsa Eh, ego ndiko ndaza mhm. ni yuko amezi atatu hama ikindi cya kabiri iryo kete nta nahamwe handitse yuko ari imfata kibanza mm. nta na hamwe hari iryo jambo mm. hama rero icyo nagomba kuca mbaza mhm. eh, hariho ikete ryasohowe n'urwego rujejwe amategeko muri diaspora ndundi mm. ruza rwerekana ni itangazo mbere rwahaye abarundi bose ba mu mahanga ruza ruvuga yuko eh, umushinga ntahe jafete rojanti yataburenganzira na butoya afise bwo kugena abaruserukira abarundi bo mu bihugu runaka ariko urwego hanyuma urwego jafete bambe iya husefu ubwo rwego rujejeho amategeko nururi kumwe n'iri shyirahamwe ry'abarundi muri diaspora eh, ndundi ku isi yose rugejwe ibintu rugejwe ibintu by'amategeko nuko rero rwaranditse ice rubwira abarundi bose yuko uyu mushinga ntajya afite urujanti ata burenganzira afise bw'uko yogenera abarundi bo mu bihugu runaka kuba boshobora eh, kurongorwa n'uwo abageneye aha yatomoye ko ari imfata kibanza kugira bagire amatora eh, ya Husefu dorode interiyeri kuri shapitire ya gatatu ni aritike y'indwi mm. naho harahakanira rwose uyu mushinga janti ko yogenera abantu kuba botwagwa n'uwo bageneye mm. ikigeretse ko muri Australia mm-hmm. abarundi bose bahari barahakaniye uyo jean Pierre yashyizweho na rojanti none hmm. rojanti hamwe yo bakorera inyungu z'abarundi mhm. kubera iki atokumva ijwi ry'abo barundi bo muri australia hanyuma uyo jean Pierre akamuhagarika hmm. niyo atumuhagarika noneho baramaze gushinga e, inzego hano ziri zirakurikirana iby'amatora mhm. rero urumva narigomba gusaba uyu mushinga ntaherojanti atubwire cyangwa dusigurire ngaho ku iradiyo Eh, amategeko iyo bayisunze kugira ngo izo ngo zose azifate mm. Eh, ntibanze yuko ariko aravuga ibyo atatohoje mhm. kuko urwego rwa konseye d'administration ruronka raporo inyuma y'amezi atatu mhm. amezi atatu rero ntiyari bwahere kugira ngo baronke raporo eh, twebwe rero ibyo turabikurikiranira hafi cyane mhm. icyo ni ikibazo kiri hagati muri Australia eh, kandi ntubamenyesha yuko ni ishyirahamwe ry'uwo emire hamwe n'uyo patient aba babagije turabazi neza aba babiri uh, bafitaniye ikibazo mm-hmm. eh, eh, n'umurongozi mm-hmm. ibyo rero turi ko turabitorera inyishu eh, kugira ngo utwo tuntu bariko barapfa tubikorera inyishu mm-hmm. mugabo ntibishobora kuza bihindura ingene abarundi batwagwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mhm. kumbure umvise eh, ibyo bagiye barashikiriza ariko ubundi bwo uri kuraraba muri rusange kugira ngo imigambi yose wagiye uravuga ije mu ngiro n'izihe ntambamye mubona mufise zishobora kubabangamira mbo kugera uno munsi intambamye yari ihari niyo yo guhuza abarundi nabo abafite ubuntu ariko barapfa buto buto ni ibihugu bikeya ni nk'icyo cya Australia nabyo nyine bitwara bitoreye inyishu twarabaciriyeho urwego mfatakibanza mm-hmm. urwo rwego mfatakibanza uno munsi uriko rurakora neza eh, bariko barahuza abantu bari mu mihingo itandukanye ya australia mm-hmm. australia ni nka kontina mm-hmm. eh, nayo abo bahuye bagashinga ishyirahamwe eh, ryabo turarizi kandi twararikurikiraniye hafi rero ahandi naho navuga yuko Eh, dufise intambamyi mhm. ni kugira ngo dushyireho ikigega ikigega eh, gishobora gutuma twegeranya uburyo duheruka eh, kumvikana ko hajaho dushyira imitahe mu kigega bita mayifini mhm. muri icyo kigega rero twumvikanye yuko abarundi baba hanze dushyiramo imitahe ku rugero rungana mirongo itatu ku ijana ego umuntu wunge kumbure twumve rero akaba ari ntuze banki izodufasha Mhm. kwegeranya uburyo buzatuma iyo migambi ishoboka ego hari uwundi ku murongo udutunge gato alo alo mwiriwe neza tuvugana nande mwiriwe tuvugana na makeri mbatse muri suwede amahoro makeri ibi na biriya byaba bimeze nabi ko nta n'umwe by'amabyerade none gagamakera wewe ku bwawe ubona icyo kibazo ko wumva abarundi muri mu makungu mufise imigambi myinshi y'iterambere mushaka gukorera uburundi ariko hakaba hari akabazo k'ikingene muja hamwe ako kabazo kotorega umuti gute ako kabazo ndetse banje tuvuze tucubashima ko ko ko imije yinga yahariwe diaspora ako kabazo kazotorwa umuti muri iyo muri iyo yinga nyene kandi abo bose babiri ko bari bo bose n'abarundi badusangiye ingovyi bose baze baze duhurire hamwe twese tucane tuyake mhm. sinzi ko hari akabazo rero ufise ubaza Jafet oya kabazo Jafet nuko gusa nuko imura mwe mwe burenga giru guhera bega hari ibintu hari ibintu bitwa nk'uko leta yoba idofasha abantu dushaka kuza ahantu bavuga nk'ikiringo cya konfinema tuvuga nk'ingene mm, nk'abantu baba bari hanze baronka ubwo byoroshe amafaranga transfer direct mhm. kugira ngo byoroshye kuvunja amafaranga y'amadovize mu Burundi borohere gushika mu Burundi muraro buri shwe mu mafaranga y'amarundi ntibashoboye kurisha amadovize mhm. mhm. Eh, n'inama izobera Burundi nibyo eh, eh, turiko turategura yuko hazoba inama mhm. ikazoba muri iyo ndwi yategekanirizwa abarundi mhm. hazoba n'amatora agenze neza mhm. kugira ngo hatorwe inzego nshyashya abashaka kwitoza rero baba baritegura hakiri kare kugira ngo eh, bazane imigambi iboneka abafitiye diaspora ndundi mhm. n'ibyo bibazo byose biriko biravugwa nibaze ko bizovayo bitorewe n'inyishu yego hanyuma ku kijyanye mhm. na n'iminsi ya confinement twarakiganira mhm. n'ubushikiranganji eh, kandi ubushikiranganji bwaratwemereye yuko buzovugana eh, n'abashinzwe ubushikiranganji itatu yaravuye ko urumva yuko eh, yabaye inyishu ku kibazo twari dufise hariho abandi rero n'ubu bakivuga bati ikindi kintu dukeneye uko mudufasha ni uko twumbure nko muri iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga abarundi boza bogirira konfinema mu miryango yabo hmm. icyo rero twebwe nta nyinshi tugifitiye mugabo nacyo tuzogishikana imbere hmm. eh, ubushyikirangange twongere tubabwire yuko ibyo n'ibibazo bariko baratubaza hmm. barabe ingana nacyo bashobora kugitorera umuti nta garanti ishobora kugitangira mugabo reka turindire turabe uko tuzogenda ego jafete mu masegonda mu misegonda mirongo itatu ni igiki mugiye gukora kugira ngo iyi migambi yose watanguye udushikiriza eh, muyirangure neza byoroshe muri mu bumwe nk'abarundi bari mu makungu eh, mu masegonda mirongo itatu twarashizeho ibiro ibujumbura mhm. bidufasha kugira ngo byakira byakire abarundi mhm. bariko bararangura imigambi hirya no hino mhm. begeranye uburyo bazi bahakorera imigambi kugira ngo dukorane na leta turi kumwe twegeranye mhm. hanyuma imigambi twiyumvira turi turatunganya urakoze cyane ego urakoze ikiganiro karadiridimba cuno munsi naha kigarukiye twari twagarutse ku ruhara rw'abarundi bari mu makungu mu iterambere ry'igihugu no munsi mwariko murumva uko abarundi bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abarundi nyene bari mu makungu uko bariko barakora kugira ngo baterere neza mu iterambere ry'igihugu murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro dushimire cyane cyane ubu jafete rojanti ndayishimiye twari kumwe ku murongo dushimire dushimire abatwakuye abatwakuye hari Emile Simbarakiye yatwakuye ari muri Australie eh, Yahusef Tassien yatwakuye ari muri Australie nyene Maker yatwakuye ari muri Suède eh, dushimira